Jedno od najznačajnijih kazivanja spomenutih u Kur'anu je kazivanje o Allahovom poslaniku Musavu alaihi salam, jednom od odabranih ulul azm poslanika. To kazivanje je spomenuto na 73 mjesta u Kur'anu. Poteško je događaj vezane za Musa alaihi salam kronološki poredati jer su oni koji su pisali o Musavu alaihi salam griješili baš u tom historijskom slijedu dešavanja oni koji su donekle uspjeli poredati događaje onako kako su se i događali, nerijetko bi izlazili iz okvira tačnosti informacija koje donosi, navodeći brojne neistine israelijate. Prečistiti ova kazivanja je nužnost kako bi se držali onoga što je Allah Đelešanuhu kazao o ovom velikanu među poslanicima i onoga što je konačno istina. Nastojao sam ova kazivanja povezati sa Koranom, Zato što je on istina kojem neistina nikada neće nauditi. Vezivanje za Kur'an ima još jedan cilj, a to je da ne napuštamo Kur'an, da ga učimo i u njegovom okrilju svakodnevno živimo. Istinski živjeti sa Kur'anom ne znači brzo ga i mnogo čitati. Ne, nego da sve to bude kroz studiozno razmišljanje o njegovim porukama. Ako budeš samo čitao bez razumijevanja, kako ćeš moći o njemu onda razmišljati? Nastojao sam kazivanja, posebno ovo o Musa'u a.s. vezati za Kur'an kako bi preko njih bolje razumjeli sam Kur'an. Allah Želešanuhu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, Sim, Mim, tilke ajatul kitabil mubin, netlu alejke min nebe i Musa ve Fir'auna bil haqqe li qavmi yu'minun. Tasim, Mim, ovo su ajati knjige jasne. Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musa'u i Faraonu, onako kako je bilo i to za one ljude koji vjeruju. U ajetima u Musavu je opomena i savjet vjernicima i opomena i prijetnja onima koji odstupaju od Allahovih normi dunjalučkog života. Musa alaihi salam je plemeniti iskreni Allahov poslanik, onaj koji je kelimullah, direktno i bez posrednika govorio sa Allahom Đelešanuhu. O njemu Allah Đelešanuhu kaže, واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ispomeni u knjizi Musa, on je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik. On je Musa, sin Imrana, sin Lavija, sin Jakuba, sin Ibrahima, alaihissalam. Između njega i Jakuba nije prošao veliki vremenski period. Bio je kao što o njemu Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu o mirađu, Musa je bio crne puti i ogromnog tijela. Kaže se da je bio snage desetorice ljudi, imao je govornu mahanu, zamuckivao bi, zatajkivao i teško govorio. Faraon je rekao, Am ana hajrum min hadar ladhi huve muhin, uvala je kjadu ljubin. I zar nisam ja bolji od ovog bjednika koji jedva umije govoriti? Ta mahana mu nije bila smetnja da bude jedan od najvrednijih poslanika, U drugom ajetu je tražio pomoć da ga Allah u njegovoj plemenitoj misiji pomogne Harunovom rečitošću. Wa ehi Harunu huwa efsahu minni lisana, a moj brat Harun je rječitiji od mene. Benu Israil, za koje smo rekli da su potomci Jakuba a.s. napustiše Palestinu vrijeme Jusufa a.s. i godina gladi. Historičari kažu da je broj onih koji su doselili u Egipat bio svega 86 osoba. Njihov broj se brzo povećavao. Kad ih je Musa izbavio iz Egipta, bilo ih je 600.000. hiljada. Sve to je bio nakon Jusufa salam. Kralj koji je vladao Egiptom u doba Jusufa salam je bio faraon, a riječ faraon je ime za titulu kao car, kralj, neđašija i slično. Svako ko je vladao Egiptom zvao se faraon. Faraon Jusufovog vremena se zvao Rejan ibn Valid. On je upravljanje zemlje prepustio Jusufu svjestan kako Jusuf a.s. nije njegove vjeri, ali je postavao njegovu mudrost i znanje zato što je spasio zemlju sigurne propasti. Benu Israel u vrijeme Jusufa a.s. su živjeli životom kraljeva. Nakon Rejanove smrti vlast naslijedi Kavus ibn Musab. Bio je nevjernik i tiranin, naudio je žestoko Benu Israilu. Njega nakon njegove smrti naslijedi brat mu Velid ibn Musab, a supruga mu je bila Asija bintu Muzahid, o kojoj Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže Mnogo je muškaraca koji su potpunili svoj iman, a od žena su takve bile samo njih četiri, između ostali Asija, žena faraonova. Asija je bila vjernica, ali je faraon poželje silom sebi kao robinju uzeti. Njezin otac to odbi pravdajući se kako je ona još mlada za brak. Nije, reče faraon. Onda da njezin meher i za ženu je sebi uzmi. Otac joj reče za udaju, ona upita, kako da se udam za nevjernika? Ako nećeš, umistit će i tebe i cijelu tvoju porodicu. Zbog svoje porodice Asija prihvati brak, odbijajući da bude robinja. Živjela je sa njim, ali ga je mrzila bila je vjernica, ali tako se udala za tog nevjernika. Ovaj faraon je bio silnik i tiranin do te mjere da je učinio nešto što nije niko i nikada prije njega. Sam je sebe božanstvom proglasio, neuzubila. Svojim podanicima je govorio, ma alimtu lekum min ilahim gajri, ja ne znam da vi imate drugog Boga osim mene. Fakale ene rabbukumul e'ala, ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. O njemu gospodar svjetova kaže, Faraon se u zemlji bio ponio stanovnike njezine, na stranke bio izdijelio, jedne tlačio, mušku im djecu klavo, a žensku u životu ostavljao. Doista je smutljivac bio. Podijeli ljude na kaste, najslabija od njih su bili Benu Israil. Ponizio ih je izdao naredbu da oni koji su kao kraljevi živjeli, njihovo roblje postanu. Svaki pripadnik Benu Israila je kao rob radio za faraonov narod. Njihove žene su bile robinje, od njih su za sebe uzimali one koje su im se sviđale. Ovo nije bila samo povlastica za faraona, nego i za sve pripadnike najjačeg sloja društva, egipatske kopte. Benu i Israel su bili u iščekivanju izbavljenja i stanja u kojem su se našli. Imali su radosnu vijestu koju su se povzdali a koja je govorila da će doći dječak iz faraonove kuće koji će vas izbaviti. Neki kažu da je ta radosna vijest došla putem sna kojeg je faraon usnio. Vidio je vatru koja dolazi iz Bejtul Maktisa, Jerusalema, koja spaljuje sve domove Egipta osim kuća Benu Israila. Faraon je pitao vjerske vođe svoga naroda o značenju ovog sna. Oni mu rekoše, rodit se u Benu Israilu dječak koji će biti tvoja propast oboja se faraon i izda tešku naredbu. Ubijte svu mušku djecu koja se rodi u Benu Israilu. Harun a.s. je već bio rođen kada je faraon izdao ovu zapovijest, a Musaova majka je u svojoj utrobi nosila Musa a.s. Faraon je vojnicima govorio, sačekajte trudnice dok ne rode, ako na svijet donesu kćeri, ostavite ih, a ako budu sinovi, sve ih poubijajte bio je to pokolj među narodom Benu Izraila. Počeše pratiti svaku trudnicu, babicama zaprijetiše, obavijestite nas o svakoj trudnici. Ona koja sakrije novorođenče bit će pogubljena. Sava majka je u vrijeme izdavanja te strašne naredbe bila u prvim mjesecima trudnoće. Svoju trudnoću je vješta sakrila sve do porođajnih bolova. Rodi, a da niko to ne primijeti osim njezine najbliže porodice kad rodi poboja se za sebe i svoje novorođenče. uspela je sakriti trudnoću, ali kako će sakriti dijete? Allah Želešanuhu je usmjeli šta da uradi. Nije joj bila objavljena objava kao što pojedini tvrdi, radi se samo o nadahnuću, ilhamu, koje se sastojala u sljedećem. I mi nadahnu smo Musavu, majku, doji ga, a kada se uplaši za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj, mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. Al Esmej je čuo djevojku koja je recitirala nekoliko stihova rečevoj svaka čast, kakva rječitost. Ona mu odgovori, nema rječitosti nakon Allahovih riječi i mi nadahnusmo mu savu, majku. U njima su dvije obavijesti, dvije naredbe i dvije radosne vijesti. U jednoj rečenici je obavijest kako će postupiti. Neka bude kod tebe dok ne postane opasno, tada ga baci u rijeku. Naredbe, ne boj se i ne tuguj, radosne vijesti, vratit ćemo ti ga i bit će poslanik. Poče masovna potraga za novorođenom muškom djecom. sava majka se poboja za sebe i bebu, stavi ga u mali drveni sanduk i spusti u rijeku Nil. Kćerki naredi da prati šta će se dogoditi sa sandukom. I ona reče sestri njegovoj, idi za njim. I ona ga ugleda iz daleka, ali oni nisu bili ništa primijetili. Putovao je tako mali Musa, sve dok se ne zaustavi pod zidinama faraonovog dvorca. I nađeše ga faraonovi ljudi da im postane dušmanin i jad. Zaista su faraoni Haman i vojske njihove uvijek griješili. Ko je pokrenuo i vodio taj sanduk sa Musaom, toga je spasio Allah Želešanuhu. Faraonova žena je znala da je Musa iz naroda Benu Israil. Nije tačno ono što se spominje u pojedinim Israilijatima da je Asija sakrila od Faraona činjenicu da je Musa iz naroda Benu Israil. Svi su znali da on ne pripada njihovom narodu. Asija je bila nerotkinja, čeznula je za dječakom, željela ga je sebi uzrijeti reče On će biti radost imeni i tebi. Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti a oni ništa ne predosjetiši. Oni nisu osjećali da se sve ovo odvija po Allahovom planu. Faraon joj reče, kurretu ajnim leki lali, radost tebi, ali ne i meni. Ja ne želim nekoga iz Benu Israila odgajati u svojoj kući, ali ako ti tako hoćeš, neka tako i bude. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže, lev kale kurretu ajnim li ma esabehu l'adab. Da je rekao radost imeni, ne bi ga zadesila kazna. I tako i bi. Musa je bio njezina radost, ali ne i njegova. Srce Musaove majke posta prazno. Sve što je željela je bio samo Musa, alaihi salam. Takvo je majčino srce. Zato je naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Ummuke, summe ummuke, summe ummuke, summe ebuk. Majka, pa majka, pa majka, pa onda otac. Mi muškarci ne poznajemo samilost i ljubav koju majka nosi u srcu prema svome djetetu. Jedino za što je bilo mjesta u srcu Musaove majke je bio Musa. Ni porodica, ni društvo, ni dunjaluk, ništa nije moglo nadomjestiti nedostatak Musao. Umalo ga ne pokaza da mi srce njezino nismo učvrstili i vjernicom je učinili. Kaže Allah Želešanu, zamalo je počela ulicama dozivati sine moj i tako odati tajnu da joj Allah srce ne učvrsti i saburom ga ne ispuni. Kako ga je Allah Želešanuhu vratio majici? Kada su ga uzeli sebi na dvor, dojenče počeo plakati tražeći hranu. Dovodili su mu dojilje, ali ih on sve redom odbi. Bojeći se za njegov život, iznesoše ga na ulicu tražeći ženu koju će prihvatiti kao svoju majku. Allah Želešanuhu kaže, a mi smo mu već bili zabranili dojilje, pa ona reče, hoćete li da vam pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti? Ko je tome podušio malog Musa? Allah Želešanu. Njegov plan je čudan ljudima. Musaova sestra im reče, ta žena je siromašne kuće. Pristaće kad sazna da se radi o faraonovom posinku. Ona je prijatna mirisa. Nije se desilo da je njezino mlijeko i jedno dijete ikada odbilo. Pristadoši, odaše do nje tražeći tu uslugu, pa i ona pristade. Asija posla po nju tražeći da sa njima na dvorcu stanuje. Musaova majka odbi taj zahtjev riječima, ja imam muža i djecu, ne mogu kuću samo ostaviti. Tako su je Musa svakodnevno donosili, bogato je nagrađujući za dojenje njihovog djeteta. Allah Želešanu kaže, i vrati smo ga majici njegovoj, da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. Musa je tako rastao na dvoru faraonovom. U svojoj 18. godini je već bio znan i učen mladić. O tom periodu Allah Želešanohu kaže I kad se on opasa snagom i stasa, dado smo mu mudrost i znanje, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Pojedini komentatori griješe u razumijevanju ovoga ajta kada kažu kako je Musa već tada postao poslanik. Nije, bio je vjernik u vjeri Benu Israila, znao je da je on jedan od Benu Israila, a i ljudima je to bilo poznato. Jednog dana je Musa šetao ulicama u vrijeme koje je bilo neobičajeno za šetnje. Neki kažu da je to bilo podnesko vrijeme, a drugi da je to bilo noću. I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojcu ljudi kako se tuku jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć ona iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda. I Musa ga udari šakom i usmrti. Israelčanin pozva Musa da mu pomogne u borbi protiv Egipćanina. Musa obuzuje srđba kako Egipćanin udara slabog Israelčanina pred očima njegovim. Nasobno na Egipćana samo jednom ga šakom udari i to bi dovoljno da ga ubije Nije Musa htio nikoga ubiti, želio je samo zaštititi svoga sunarodnjaka i nije bio svjestan snage koju mu je Allah podario. Musa se začudi, pitao se kako se to moglo dogoditi. Nije to ono što je on htio, reče, ovo je šeitanov posao uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zablodu dovodi. Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlonanio, nanio, oprosti mi. I on mu oprosti, on uistinu prašta i on je milostiv. Šeitan me navede na ovaj ružni čin. Musa je znao za šeitana, za njegove spletke i da je on čovjek u jasni neprijatelj. Musa tada nije bio poslanik, ali nije bio ni nevjernik, znao je za Allaha. Pokaja se za nesvjesno učinjeni grijeh ubijstva i reče, gospodaru moj, tako mi blagodati koje si mi ukazao, više nikada nevjernicima neću biti od pomoći. Musa osjeti da mu je Allah oprostio i obraća da nikada više neće pomoći zulumčara. Bojao se da će ga pogubiti, jer je on ubio jednog od Egipćanina. Sutradan je izašao da sazna šta se čaršijom o ubistvu priča, kad tamo, subhanallah, isti prizor kao onaj od jučer, onaj isti israelčanin se ponovo tuče sa jednim od Egipćana. I Musa u gradu osvanu, prestrašen, očekujući šta će biti, kad bi ona isti od jučer pozva ponovo u pomoć, ti si zbilja u pravoj zabludi, reče mu Musa. I kad stilje čepati zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj, o Musa, zar ćeš ubiti imene kao što si jučer ubio čovjeka, ti hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da miriš. Musa mu ovaj put odbi pomoći i tako se otkri počinitelj tog ubistva. Musa se sakri, dođe mu jedan od faraonovih rođaka koji ga je neobično mnogo volio i reče O Musa, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi. Ja sam ti zbilja iskreni savjetnik. Brzo napusti Egipat, prije nego te uhapsi. Faraon nikada nije ni volio Musa, a i prvati toga naroda su ga mrzili zbog činjenice da je Israelčanin. Ovo je svima njima bila prava prilika da ga se riješi. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين I Musa izađe iz grada ustrašen, iščekujući šta će se desiti. Gospodaru moj reče, spasi me naroda koji ne vjeruje. Cijeli Egipat ga je tražio. Gdje da pobjegne? Zamoli gospodara da ga spasi. Allah mu primi dovu i uputi ga prema pustinji. Musa se nađe u pustinji sam, bez hrane, vode, bez jahalice, ne zna čak ni puta, ne zna čak ni gdje da ide. Prešao je put od rijeke Nil do Palestine, pješice, u strahu i bos. Idući pustinjom se lišćem hranio. Stiže u Medjen, Švajbu grad. Švajb alaihi salam je tada bio u dubokoj starosti. Ovo je bilo nakon uništenja Švajbovog naroda Ashabul Ejke. A kad stiže do vode Medjenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale. Šta vi radite, upita on. Mi ne napajamo dok čobani ne odu, odgovoriše one, a otac nam je veoma star. Pojelište za stoku Medjena su bila izvan grada Medjena. Čobani su gonili stoku tamo na pojiti. Musa ugleda veliku gužbu oko pojelišta. Začudi se dvijema ženama, koje udaljavaju svoje ovce od pojilišta. Objasniše mu kako su one nejačke da se guraju sa ostalim čobanima, a nema ko drugi jer im je otac oronuli starac. Musa se umješa i napoji stoku. Potom se vrati pod hlad drveta i zamoli gospodara svjetova. Rabbi inni lima enzeltu ilaje min hajrin faqir. Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebno. Potreban sam tvoje milosti, Ibn Abbas prenosi da je Musav došao u Medjen sa poderanim tabanima od bosonogog pešačenja. Od gladi mu se stomak gotovo za leđa zalijepio. Glad i patnja velika, ali i dostojanstvo. Nije mogao sebi dozvoliti da od bilo koga šta zatraži. Jedna od šlajbovih kćeri je čula u dovu. Htje da ga nagraditi za pomoć, vidjevši da je siromašan, a ponosan. I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stiljivo i reče, otac moj te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio. Ovako je moral muslimanke. Stid, posebno kada sa muškarcem razgovara, a ne kao što je to danas običaj zavodljivog hoda i vike sa muškarcima. Krenu Musa sa njom ka švajbu. Išao je ispred nje, ostid da mu nije riječima kazivala put, nego bi samo prutem ne pravac u kojem treba ići. Sporedimo to sa izgubljenim stidom čerki današnjih muslimana. Allah je uputio. Odgoj i stid su potreba svake muslimanke. Sljedeći tako primjer kćeri i supruga Allahovih poslanika. Ova žena će postati Musaova supruga. I kada mu on dođe i kaza mu šta je doživio, on reče, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje. O oče moj, reče jedna od njih, uzmi ga u najam, najbolje je da unajmiš snažnog i pouzdana. Kada hoćeš nekoga unajmiti za određeni posao, najbolje je to učiniti sa osobom koja posjeduje dva svojstva, snagu i povjerljivost. Švajbe je isto tako bio siromašan. Htio je udati kćer za Musa, ali i Musa je došao bez igdje išta, nema za mehra. Švaj predloži. Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje, ali trebaš me osam godina služiti a ako deset napuniš, bit će dobra volja tvoja. Pitali su Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koliko godina je Musa služio Šuajba. Poslanik reče, onoliko koliko je bilo duže i bolje. Nakon deset godina situacija se u Egiptu smirila. Musa osjeti kako je moguće vratiti se tamo i posjetiti majku, braću i sestre. Allah Želešanu kaže فَلَمَّا قَدَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِ i kada Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa čeljadi svojom. Sada počinje Musa u put povratka u Egipac. Idući prema Egiptu, Musa zaluta u pustinji. Noć je bila hladna. Bezuspješno je pokušavao upaliti vatru i naći bilo što što bi ga uputilo izlazu. Allah Želešanuhu o tome kaže. Kada je vatru ugledao, pa čeljadi svojo rekao, ostanite vi tu. Ja sam vatru vidio možda ću vam nekakvu glavnu donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati. Trebala mu je vatra, ali Allahov plan je bio da se izgubi, da mu treba vatra i da mu je hladno. Kako bi mu dao poslanstvo? U drugom ajetu se kaže kako je mislio lalekum tostalun, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti. Dođe do vatre kad tamo ugleda jedan od najimpresivnijih prizora opisanih u Kur'anu. Nije to bila vatra, bila je to svjetlost. Nur je izbijao iz velikog drveta. Začudi se Musa. Kakvo je to svjetlo drvo? Kada se jako približio njemu, začu božanski zov u najveličanstvenijem razgovoru čovjeka sa gospodarom ljudi. Ništa se ne može sa ovim usporediti osim razgovora na mirađu. Falemma etaha nudije ja Musa. A kada do nje dođe, nekoga zovni, o Musa, ja sam uistinu gospodar tvoj, za zato obuću svoju, ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj. Ja sam uistinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Čas oživljenja će sigurno doći, od svakog retajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u njeg, onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. Isti ovaj događaj je opisan u drugim ajetima u kojima Allah Želešanuhu kaže, a kada dođe do vatre, nekoga zovno s desne strane doline i stavla u blagoslovljenom kraju, O Musa, ja sam Allah, gospodar svjetova. Allah mu reče o sebi, svojoj moći, potom ga upita, Vama tilke minike ja Musa, a šta ti je to u tvojoj desnoj ruci, o Musa? Allah je znao šta je u ruci, ali mu je želio pokazati kako Allahovu moć ništa ne ograničava. Ovo je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a i služi mi za druge potrebe. Baci ga o Musa, reče on, i on ga baci kad on zmija koja mili. U drugom ajetu Allah Želešanu kaže, baci štab svoj. I kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, priđi i ne boj se, sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće. U sljedećem mu naredi, Kale hudha wala tehaf se nu'iduha siretaha l'ula. Uzmi je i ne boj se, reče on, mi ćemo je vratiti u ono što je prije bila. Musa se prepao velike zmije i šta se povrati u ono što je bio prije i ne samo to, nego وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna. I eto znamenje drugo. I to je značenje i u ajetu, uvuci svoju ruku u njedra svoja, pojavit se bijela bez mahani i priberi se tako od straha. To su dva dokaza od gospodara tvoga faraonu i glavešinama njegovim, oni su zaista narod raskalašeni. Kada izvadi ruku, ona poput sunca zasja. Nije bilo riječi ni o kakvoj bolesti. Stavi ruku pod pazu, prestane svjetlost. Izvadi je, svjetlost se ponovo pojavi. To je bio očit božanski znak ljudima. Štap i ruka su bili neoborivi dokazi faraonu i njegovoj sviti u istinitosti onoga čemu je pozivao Musa a.s. Allah mu reče, da ti pokažemo neka od naših velikih čuda. Idi faraonu jer je on u zlu svaku mjeru prevršio. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj, odriješi uzao sa jezika moga, da bi razumjeli govor moj. Gospodaru, kako ću ih pozivati kad ovako teško govorim? Subhanallah. Musa je nakon ove dove, kad bi govorio mucao, a kada bi faraona i njegov narod pozivao islam, govorio bi poput najrečitije govornika. Zatim se zauzeo šefat učinio za koji majka vjernika Iša radijallahu anha kaže da je najveći šefat u historiji čovječanstva kada se Musa zauzeo za svoga brata, tražeći od Allaha da i njega učini poslanikom. I tako Musaovim šefatom Harun posta jedan od Allahovih poslanika. I podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata mog, snaži me njime i učini drugom u zadatku mome, da bismo te mnogo hvalili i da bismo te mnogo spominjali, ti u istinu znaš danas, udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa. Allah Đelešanuhu o istom ovom događaju kaže, gospodaru moj reče, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju. A moj brat Harun je rečitiji od mene, pa pošalju sa mnom i njega kao pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da me ne nazovu lascem pomoći ćemo te bratom tvojim, reče on, i obojci ćemo vlast dati. Pa vam se oni neće usuditi prići s našim znamenjima, vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, postaćete pobjednici. Ode Musa, alaihi salam, do faraona, prije suzeta sa njim posjeti majku, braću i sestre. Zajedno sa Harumom dođe pred faraona. Pokuca na vrata, ali ga faraonovi čuvari otjeraši. Običaj je bio da kod faraona ne može ući, osim prvaci naroda. Ja sam zaslanik, reče Musa a.s. Običaj toga vremena je bio da dolaze izaslanici kraljeva i njih bi puštali do vladara. Tako Musa dođe do faraona i on ga prepozna. Veličanstven susret spomenut na nekoliko mjesta u Koranu. Spomenut ćemo samo neke od tih ajeta. Neće, reče on, idite obojca sa dokazima našim, mi ćemo s vama biti i slušati. Priđite faraonu i recite, mi smo poslanici gospodara svjetova. Dopusti da sinovi Israilovi pođu sa nama. Koja je zadaća sa kojom su njih dvojica poslani faraonu? Njihov cilj nisu bili egipćani, nego se njihova osnovna zadaća sastojala u izbavljenju Benu Israila iz poniženja i ropstva u kojem su se našli. Faraon ga prepozna i upita, zar te među nama nismo odgojili dok si dijete bio zar među nama toliko godina života svoga nisi proveo, reče faraon. I uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik. Ja sam onda ono uradio se reče. A od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio. A dobročinstvo koje mi prebacuješ, da nije to što si sinove Israilove robljem učinio. Zar si zaboravio svo dobročinjstvo koje sam prema tebi učinio, pitao je faraon. A tvoje dobročinjstvo, nije li ono plod mog pokušaja da se spasim tvoje kame? I to što si mene i moj narod robljem učinio, na to dobročinjstvo ti misliš, kazao mu je Musa. Ovaj razgovor je vrhunac moći jednog dijaloga sa jednim silnikom kakav je bio faraon Egipta. Faraon ga upita, a ko je gospodar svjetova? gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete, odgovori on. Čujete li? Reče onima oko sebe faraon. Gospodar vaš i gospodar vaših davnih predaka, reče Musa. Poslanik koji vam je poslan, uistinu je lud, reče faraon. Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate, reče Musa. Musa počeje spominjati stvari koje ne može uraditi faraon. Faraon je govorio, ja sam Bog. Musa mu ovdje spominje nebesa, zemlju i prostranstva između njih, istok i zapad. Faraon poče osjećati opasnost ovog dijaloga, nemajući protuargumenata, reče, ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Ovo je primjer reagovanja svih tiranina. Navedeš mu dokaz, dokažeš da je u krivu a oni odgovore zatvorima, terorom, represijom i ubistvima. Danas se tako postupa sa muslimanima u mnogim muslimanskim zemljama. Allah ih očisti od takvih zalima. Dođe daja i poziva dobru, odgovori mu se zatvorom, prijetnjama i otpuštanjem sa posla. Princip tiranina je faraonski princip. Musa ga upita, zar i onda kada ti budem očigledan dokaz donio? Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče faraon. Sve je bilo spremno da mu Musa prezentuje muđize sa kojima ga je Allah poslao. Faraon zatraži da mu se pokažu čuda sa kojima je Musa poslan. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين I Musa baci štab svoj kad on zmija prava, a onda izvadi ruku iz njedara kad ona onima koji su je gledali bijela. Dakle, pokazamo dva velika čuda od kojih faraon i njegova svita ostaše zatečeni. Faraon brzo dođe sebi, bojeći se da će izgubiti lojalnost onih oko sebe reče, da si došao da nas pomoću vražbine svoje zemlje i naše izvedeš o Musa, upitao je. I mi ćemo tebi vražbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište, koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi. Došao si nam sa sihirom, Mi znamo da je to magija, pa ova zemlja je prepuna sihirbaza. Ti stvarno misliš izbaviti Benu Israil mađioničarskim trikovima? Ti si mađioničar i mi imamo svoje mađioničare. Reci kada hoćeš da sakupimo sve ljude, pa da vidimo ko će pobjediti. Upravo to je bilo ono što je Musa a.s. i priželjkivao. Priliku da u Islam pozove sve ljude. Musa a.s. reče, Kale na vaidukum jeumu zineti uan juhšeren nasu duha. Neka ročište bude za praznik, reče Musa, i neka se narod izjutra sakupi. Potom ih Musa upozori govoreći teško vama, reče im Musa, ne iznosite laži o Allahu, pa da vas on kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi. Sa ovim riječima nas Allah vodi susretu Musa, alaihi salam, sa sihirbazima. Faraon je doveo 40 najboljih sihirbaza, koje je još kao djecu prisilio da uče magiju kod najvećih poznavalaca sihira. Oni odrastoše u tome i postaše najveći mađioničari toga vremena. Musa ih upozori, pa kada se oni tajno međusobom sastaše i oni se tiho, kaže se u Koranu, šapućući sastadoše o svome poslu između sebe raspravljati. Rekoše, pustimo sada ljude, Mi dobro znamo da je sve što mi pravimo samo varka. A šta ako on bude stvarno od Allaha poslan poslanik, zaprijetio nam je prije nego smo se sukobili. Nakon tog međusobnog dogovora odoše faraonu i rekoše mu Kalu inna lena le eđren in kunna nahnul galibin. Kale naam wa innakum laminal muqarrabin. I faraonu čarobnjaci dođeše da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici upitaši. pitaši. Da, reče, i bit ćete mi zaista bliski. Ako ga pobjedite, vi nećete samo materijalno biti nagađeni, nego ćete biti meni najbliži saradnici. Pohlepa ih obuze i oni okupljenoj masi rekoše, ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće vas vražbinama svojim i zemlje vaše izvesti i uništiti vjeru vašu prelijepu. Zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. U jednom redu poredani, krenuše prema Musa'u Musavu a.s. strašan prizor. 40 mađioničara ide prema Musa'u, koji je iza sebe imao samo Haruna. Počeše vikati kao u pravoj vojnoj bitci. Vakad eflehal jevume men isteala. Ko danas pobjedi, sigurno će postići šta želi. Rekoše, kalu ja Musa ima in tulqija wa ima in nekune evvole men elka. O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti? Allah Želešanuhu mu objavi da oni prvi počnu. Bacite vi, reče on, i odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi zbog vražbine njihove se kreću. Tako su to dobro učinili da se i Musa'u učinilo da se to kreće prema njemu. U drugom ajetu Allah Želešanuhu kaže i kad oni baciše, oči ljudima začaraše, jako ih prestrašiše i vražbinu veliku prirediše. Nije se radilo o nekom jeftinom mađioničarskom triku. Začarali su ljude i oni se predadoše i prepadoše onoga što vidješe. Još jednom se dogodi Allahova intervencija. I Musa u sebi osjeti zemlju, kaže Allah Želešanu. Ne boj se, reko smo mi, ti ćeš doista pobjediti. Samo baci to što ti je u desnoj ruci. Progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka a čarobnjak neće ma gdje došao uspjeti. Kad su sihirbazi vidjeli taj prizor, shvatiše kako to sa čime im je došao Musa, ne može biti sihr, nego je riječ o Allahovom čudu i svi oni priznaše nemoć svoje magije. Fauke je seharetu suđeda, kalu amena bi rabbi Haruna wa Musa. I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći, mi vjerujemo u Musavu i Harunovu gospodara. Faraon se rasrdi, njegovih 40 najboljih mađioničara se predade jednom Musavu i sve pred njim seždu drugome mimo njemu učiniše. Kala amentum lehu kable en adane lekum. Vi ste mu povjerovali, viknu Faraon, prije nego što sam vam ja dopustio. Sihirbazima je sve bilo savršeno jasno. Nije se tu imalo šta tražiti nečija dozvola. Faraon je tražio izlaz iz poraza u koji je zapao brzo su snađili okupljenoj svjetini reče Innehu lakebirukum ulladi allamekum sihr On je učitelj vaš, on vas je vražbini naučio. Ovo je samo njihov dogovor. Sve se odigralo po scenariju ovog kojih je magi podučio, govorio im je faraon. Ovo je uistinu smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Pogledajmo kako se istina može preokrenuti. Moć sredstava informisanja kako daju učine zločincem, a onoga koji poziva istini teroristom, zaprijeti poraženim sihirbazima. I ja ću vam zacijelo unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razaprijeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji. Oni potpuno mirno odgovoriše kao da se uopće ne radi o njihovim životima. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam onoga koji nas je stvorio. Pa čini šta hoćeš, što možeš učiniti samo u životu na ovome svijetu. Faraon naredi da se pogube svi oni, iako ih je on sam prisilio na bavljenje sihrom. Oni su ujedno bili prvi koji su povjerovali Musavu od Egipćana, pored onog čovjeka koji je žurno došao Musavu sa početka priče o Musavu, alaihissalam. Ibn Abbas kaže, pored sihirbaza od faraonovog naroda je samo njih to je povjerovalo. Asija, čovjek koji je žurno došao Musavu i faraonov rođak koji je skrivao od drugih svoj iman. Svi ostali su bili nevjernici. Pobjedi istina, ljudi su toga bili svjesni. Faraon poče tražiti izlaz iz novonastale situacije. Savjetovalo se sa sebi najodanijim i oni zaključiše povećaj još više patnje Benu Israilu. A kad im je on donio istinu od nas, rekli su, ubijte opet mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu. Ali lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna. Ponovo počeje tortura nad narodom Israilovim. Faraon se osjećao povrijeđen i mislio je, obirijete se, prkosite mi i hoćete moje roblje, e sad ćete osjetiti šta je to patnja i kazna. Potom se poče rugati Musa'u. Pustite vi meni, reče Faraon, da ubijem Musa, a on neka traži pomoć od gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove. Musa zatraži od Allaha da ga zaštiti od ovog silnika. Musa reče, molim gospodara svog i gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u dan u kome će se račun polagati. Jedan od faraonovih rođaka posta vjernik nakon što uvidje kako mu savi dokazi nisu magija, umješa se i reče. Zar da ubijete čovjeka zato što govori gospodar moj je Allah, onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg. Umalo glavom ne plati zbog ovog svog stava kojim nas uči kakvi treba da budujemo prema poslanicima, ali ga Allah svojom voljom zaštiti od spletki nevjernika i oni mu ne naudiše. I ne povjerova Musa'u niko, osim malo njih iz naroda faraonova, i straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati, a faraon je doista na zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio. Zade si patnja brenu Israil, Musa im reče, o narode moj, ako u Allaha vjerujete u njega se pouzdajte ako ste muslimani. Rekoše, na Allaha se oslanjamo, ali to izgovoriše nakon što su već bili rekli, Kalu uzina min kabli en te'tina u amin ba'di mađi'tena. Zlostavljani smo, rekoše oni, prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao. Ubijao nam je sinove prije nego si nam došao, a ubija ih i nakon što si nam došao. Potom se pokajaše zbog tih riječi i rekoše, U Allaha se uzdamo, gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine i spasi nas milošću svojom od naroda koji ne vjeruje. Allah Želešanuhu objavi Musavu i mi objavi smo Musavu i bratu njegovu u misiru svome narodu kuću izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima namaz obavljajte, a ti obraduj vjernike stavite određeni znak na svaku kuću Benu Israila, pa kad dođe obećani dan, bit će vam lakše da pokucate na vrata Israilčana i u što kraćem roku napustite Egipat. Što više namaza klanjajte u svojim kućama, izbavljenje je zaista blizu. Musa a.s. je tada proučio dobu. Gospodaru naš, ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovom svijetu, pa oni, gospodaru moj, zavode s puta Tvoga, gospodaru naš, uništi bogatstva njihova. Uništi gospodaru njihov imetak. Historičari kažu da se imetak, pa čak i hrana faraonovih glavešina pretvorila u kamenje. Čak su jaja i leća postali poput kamenja. I zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne zažive patnju nesnosnu. Uslišana je molba vaša, reče on, a vas dvojica na pravom putu ostanite, i nikako se za neznalicama ne povodite. Bela i Benu Israila postane podnošljivim, rekoše, zlostavljani smo, rekoše oni, prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao. A Musa reče, gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na zemlji učiniti, da bi vidio kako ćete postupati. Vidjet kako ćete vi postupati, kada uskoro postanete vladari Sa patnjama Israelčana dođe i patnja Egičana. Allah ih iskuša brojnim patnjama. وَلَكَدْ خَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِسِنِينَ I mi smo faraonom narod gladnim godinama kaznili. Nasta suša, Nil presuši i zavlada glad. Faraon shvati kako je za toga ima i Musaove umješanosti. Zovno ga i reče, ako zamoli svoga gospodara da nas poštedi ovog iskušenja, ja ću otkloniti patnje Benu Israila. Musa reče, pristajem. Reketom njegove dove poteče Nil i presta suša. Faraon se ponovo vrati svojoj omiljenoj tiraniji. Odmah nasta druga patnja za Izraelčane. U anaksi mine temerat, smanjenjem plodova kaznili. Plodna stabla su imala na sebi samo po jedan jedini plod. Na palmi samo jedna datula. Plantaže grožđa sa samo jednim grozdom na sebi. Faraon ponovo pozva Musa i od njega isto zatraži. Musa salam ponovo do ovom zamoli Allaha Đelešanuhu i on vrati plodove. Faraon ponovo odbi Israelčanima dopustiti da napuste Egipat. I tako svaki put, kad ih zadesi kakvo dobro kažu, to smo mi zaslužili. A kad ih zadesi kakvo zlo kažu, ovo je Musa zaslužio. A njih je Belaj snašao samo zbog njih sami i zbog njihovog nevjerovanja Potješe se nad njima smjenjivati razne patnje, sve sami ajeti od Allaha, ali se oni pameti ne dozvaše. Allah Želešanu kaže فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالدَّفَاضِعَ وَدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Zato smo mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv. Sve jasna znamenja. Devet znakova koje Allah spominje. štap koji se pretvara u zmiju, ruka koja postaje bijela, suša, smanjenje plodova i pet znakova koje Allah spominje u ovom ajetu, poplave, iskakavci i krpelje, i žabe, i krv. Prvi od ovih pet znakova je poplava. Nije se izli poče potop Egipta, osim kuća Benu Israila. Voda dođe do kuće nekog od Israelčana i stane. Dođe do kuće Egipćana i potopije. Oči dokaz koji su očima svojim gledali. Kad god ih zadesi nevolja, pozovu Musa da je otkloni od njih. On zamoli Allaha i nevolja bude otklonjena, a faraon nastavi po starom. Drugi znak su bili skakavci. Svaka farma Egipćana je bila uništena, dok pored nje ista takva koja je pripadala Israelčanima ostane netaknuta. Krpelji se raširiše po njihovim glavama i tijelima, dok njihovih tragova po Israelčanima ne bije. Na svakom mjestu buhe, i prepuni buha, kuće prepune buha. Žabe u svakoj posudi, na svakom ležaju, u hrani, čuda neviđena. Posljednji znak pred kojim se preda faraon je krv. Primatno se nilu da se napije, israelčanin se napije vode, a egipćanin krvi. Israelčanin izbunara izvuče vode, a egipćanin krvi. Nema za egipćane vode. Počeše tražiti od israelčana, i svećanim se smilovaše i dadoše im vode, ali se ona u rukama Egipćana odmah u krv pretvori. Svi ljudi toga vremena su se uvjerili u mnogobrojne mođize i pored svega toga Allah Želešanuhu o njima kaže Festekberu u okranu kaumem mužrimim, ali su se oni uzoholili, narod zlikovački su bili. I kad bi ih zadesila nevolja, govorili bi, o Musa, moli se u naše ime gospodaru svome, onako kako ti on naredio. Ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati. I pošto bismo ih nevolje oslobodili do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnese, oni bi odjednom obećanje prekršili. Ovaj puta Musau bi naređeno da noću napusti sa Benu Israilom Egipat. Žurno su to činili kako se faraon ponovo ne bi predomislio nakon što je od njegovog naroda otklonjena kazna krvi. I krenu šestotina hiljada ljudi u jednoj noći sa svim stvarima koje su mogli sa sobom ponijeti i sa svom stokom koju su imali. Njihov cilj ove hijdže je bila Palestina. Sljedećeg jutra se faraon pitao, kako sam im samo mogao dozvoliti odlazak? Ko će biti naše roblje? Ko će nas dvoriti? i faraon pokozna koji puta prekrši dato obećanje i naredi potjeru za Benu Israilom. Allah Želešanuhu kaže i mi ih izvedo smo iz vrtova i rijeka, iz riznica i dvoraca divnih. Eto tako je bilo i mi dado smo da to naslijede sinovi Israilovi i oni kad se sunce rađalo krenuše za njima. Sa prvim zracima sunca poče potjerati. Faraonu je bilo potrebno određeno vrijeme da pripremi vojsku za potjeru. Musa je već bio stigao na obalu Crvenog mora. Okrenuli su se i ugledali Faraona u svoj njegovoj sili i vojsci kako žurno ide prema njima. Allah Želešanuhu o tom prizoru kaže Pa kad jedni drugi ugledaše, drugovi Musaovi povikaše, samo što nas nisu stigli. Neće, reče on, gospodar moj je sa mnom, on će mi put pokazati. Približi se faraon narodu uplašenom, narodu ispred kojeg je more, a iza kojeg je faraon silni. Tada Allah naredi Musavu. I mi objavi smo Musavu, udari štapom svojim po moru, i ono se rastavi, i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. More se rastijepi i ljudi ugledaše dvije velike vodene planine. Put kojim su išli kroz more je bio potpuno suh. Noću izvedi robove moje i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da ćete oni stići i da ćeš se utopiti. Faraon u strahu zasta prez ovim nevjerovatno čudnim prizorom. On ne bi ni krenuo za Musaom, ali njegov konj krenu kroz more, a za njim sva njegova vojska. A faraon je za njim s vojskom svojom krenuo, ali su ih talasi mora prekrili, kaže uzvišeni Allah Želešanu. Kada Musa pređe na drugu obalu i kada posljednji od Izraelčana stiže na drugu obalu, prije nego ih stiže faraon i njegova vojska, more se ponovo sastavi. Po prizoru faraonove smrti uzvišeni Allah kaže, i mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraoni vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu, ja vjerujem da nema Boga osim onog u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam. Kada se pokajao? A kada je vidio smrt, pokajanje se u smrtnim mukama ne prima. Allah mu odgovori, Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao, danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Faraonovo tijelo osta čitovao i nepomično na dnu mora, kao mumija, da ga ljudi vide kao ibret i opomenu. Onaj koga danas nazivaju Ramzes, postoji u muzejima, ali ljudi, pored tog očitog dokaza, opet ne vjeruju u Allaha jedinog. Čak i da je uspio izgovoriti šehadet, Allah mu se ne bi smilovao jer se pokajanje u smrtnim mukama ne prihvata. Allah Želešanuhu u suri en Nisa kaže Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji kad se nekom od njih približi smrt govori, sad se zaista kajem. I tako se konačno Benu Israel izbavi arma robstva. Samo što su prešli more, prije nego dođuše do Palestine, prođuše pored naroda koji je obožavao kipove. O tome Allah Želešanuhu kaže, I mi sinove Izraelove preko mora prevede smo, pa oni naiđoše na narod koji se klanja u kumirima svojim. O Musa, rekoše, napravi i ti nama Boga kao što i oni imaju bogove vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on. Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovijedaju i beskorisno će im biti ono što rade. Zar da vam, pored Allaha, tražim drugog Boga, a on vas je iznad ostalog svijeta uzdigao. Ovakav zahtjev, nakon svega što su prošli i što su očima svojim vidjeli od čuda je Allahove moći, zar da ovakav zahtjev imaju? Koliko li je samo u njima bilo neznanja i nevjerovanja? Događaji koji slijede su vezani za Sinajsku gorje i Palestinu blagoslovljenu. Ono što smo do sada spomenuli su Musaova iskušenja sa faraonom. Ovdje počinju druga iskušenja, ništa manje lahka od spomenuti. Musaova iskušenja sa njegovim narodom neposlušnim. I pošto smo vas mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neizmjerno mučili, mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali, to je bilo teško iskušenje od gospodara vašeg. U Saubi naređeno od njegovog gospodara da sa svojim narodom dođe na brdo zvano Tur. Allah mu je obećao da će mu na tom mjestu dati uputu zvanu Tevrat – koja će u sebi sadržavati skup zakona po kojim su dužni živjeti on i njegov narod. O tome Allah Želešanohu kaže, mi odredu smo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći. Allah Želešanohu mu je obećao da će u toku mjesec dana biti objavljen cijeli Tevrat. Musa krenu sa svojim narodom prema obećanom mjestu sastanka. Iz prevelike želje da se što prije sastane sa svojim gospodarom i tako što prije primi objavu, Musa požuri prije svog naroda. Šestotina hiljada ljudi se kretalo jako sporo. Allah ga upita, a što si prije naroda svoga požurio o Musa? Evo ide za mnom, odgovori on, a požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Tamo, na brdu Tur, pored blagoslovljenog drveta, Musa alaihi salam se po drugi put srete sa Allahom, da u samoći razgovara sa njim, jedino mu nije bilo omogućeno da vidi svoga gospodara. Na tom svetom mjestu, kako ga Allah u Koranu naziva u dolini zvanoj Tua, Musa alaihi salam otpoče primati objavu Tevrat. Musa je obavijestio svoj narod kako će se vratiti među njih nakon 30 dana, Musa je svih ovih 30 dana proveo u postu, tražići time zadovoljstvo svoga gospodara. Osjeti kako mu se zadah iz usta promijenio od dugog posta. Poče ponovo danju jesti kako bi mu se vratio u običajeni zadah. Allah ga prekori zbog tog pitajući ga, zašto ne postiš? Promijenio mi se zadah iz usta gospodaru. Allah ga upita, zar ti nije poznato da mi je zadah iz usta postača draži od mirisa mošusa. Posti još deset dana. O tome Allah Želešanuhu kaže, mi odredi smo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopuni smo ih još sa deset, pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći. Musa je u tom periodu ostavio svoga brata Haruna, koji je isto tako bio jedan od Allahovih poslanika da organizuje i vodi narod Benu Israila. A Musa je bio rekao bratu svome, kaže Allah Želešanu u Harunu, zastupaj me u narodu mome i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci. Toko ovih 30 dana se vodio direktan razgovor između čovjeka i Allaha. Razgovor Musa, alaihissalama, sa njegovim gospodarom bez posrednika, direktno. Zato se za Musa a.s. kaže Kelimullah, onaj koji je bez posrednika sa Allahom razgovarao. Vakellam Allahu Musa teklima, Allah želešanuhu kaže, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao. Musa obuze pohlepa tokom tih razgovora sa Allahom, ohrabri se jedne prilike i reče, i kad nam Musa dođe u određeno vrijeme i kad mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Ne možeš me vidjeti, reče. Poželje Musa, ali i salam, da svojim očima vidi gospodara svjetova. Allah odgovori, la tudrikuhu l'ebsaru vahu a yudriku l'ebsar. Pogledi do njega ne mogu doprijeti, a on do pogleda dopirit. U hadisu o mirađu se kaže Aisha radijallahu anha je upitala Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Jesi li tada vidio svoga gospodara? Odgovorio sam, vidio sam svjetlost, a nisam mogao njega vidjeti. Musa je ovom prilikom zatražio da vidi Allaha Đalešanuhu, ali mu on odbi taj zahtjev, u hadisu se kaže, njegov zastor je svjetlost, u drugoj predaji stoji, njegov zastor je vatra, pa kad ga ukloni, sprži sve što je pred njim. Allah mu reče da ga on ne može vidjeti, ali ako baš hoće da pokuša da ga vidi, neka pogleda u obližnje brdo. Ne možeš me vidjeti, reče, ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet ćeš me. Musa poče pomno brdo gledati. Ugleda čudo. Allah se pokaza tom brdu. I kad se gospodar njegov onom brdu otkri, onda sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti reče, hvaljen neka si, kajem ti se, ja sam vjernik prvi. Ibn Abbas kaže, Allaha mi, tada se nije brdo pokazalo od Allaha nikoliko mali prst. Kad se samo Allah djelimično pokazao brdu, ono se u prah pretvori. Veličanstven i strahovit prizor. Musa je savu čudu gledao brdo kako se trese, ruši i prah postaje. Od strahote onog što je vidio, Musa izgubi svijest. Kada dođe sebi, zatraži oprost od Allaha Đalešanu. Allah mu odgovori, o Musa, reče on, ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. Potom Allah Želešanuhu dade Tevrat napisan na kamenim pločama i mi mu na pločama napisa smo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Primi ih svojski, a narodu svome zapovijedi da se pridržava onoga što u njima ljepši. A pokazat ću vam i zemlju griješnika. Preuzimanje objave te vrata je trajalo 40 dana. U tih 40 dana su se dešavala opasna dešavanja u narodu Benu Israila, U tom periodu iščekivanja Musa ovog povratka Allah Želešanhu kaže A zašto si prije naroda svoga požurio o Musa? Evo ide za mnom, odgovori on, a požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskušenje doveli, reče on. Njega je zaveo Samirić. Na kraju prevedenog vremena primanja objave Allah ga obavijesti o novom iskušenju Musaovog naroda. Jedan israelčanin po imenu Samiri je u zabludu poveo svoj narod. Musa uze ploče na kojima je bio ispisan Tevrat sa Allahovim mudrostima, uputama i zakonom za narod Benu Israila i vrati se svome narodu. Taj povratak Allah Želešanuhu opisuje riječima. I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. Pucao je od muke, a tuga ga slamala. Kako su mogli tako nešto uraditi? Šta su to oni u njegovom odsustvu uradili? Prošlo je 30 dana, a Musa se nije vratio u obećanom periodu, rekoši, sigurno mu se nešto dogodilo. Harun im je odgovorio, možda smo nešto zgriješili, dajte nakit. Nakit koji su sa sobom iznijeli iz Egipta nije bio njihov, nego faraonovog naroda. Njihove žene su ga pozemljivale ili iznajmljivale od Egipćanki u prilikama radosti i vjenčanja. Kad su izlazili sa sobom su ponijeli i to tuđe zlato. Harun pomisli kako im se Musaovo kašnjenje dešava zbog tog bespravno stečenog zlata. Govorio im je, to zlato vama ne pripada, a ne možete ga ni vratiti njegovom vlasniku. Zakopajte ga u zemlju i tako ga se riješite. Tako i postupiši tom zlatu krišom priđe čovjek po imenu Samiri. Uze zlato i od njeg napravi zlatno tele. Uze šaku zemlje na kojoj je stajao Resul. Taj Resul je bio Džibril, kojeg je Allahovom dozvolom vidio Samiri, kako ide na svome konju. Samiri uoči kako ispod svake kopite to konja odmah iznikne bilje. Kao da su ta kopita donosila sam životu uze šaku zemlje na koju je stajao Džibril svojim konjem i baci je na zlatno tele i ono poče ričati kao da je živo. Musa se srdit i okaharen vrati svome narodu pitajući, o narode moj reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme odudilo ili hoćete da vas stigne srđba gospodara vašeg pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali. Samiri im je govorio, Musa je otišao tražiti svoga gospodara, a evo ga ovdje pred vama, ovo je vaš Bog. Ovo tele je Musao Bog, a on je otišao da ga traži na drugom mjestu. Kad se vrati, on će sigurno sa nama ovo tele obožavati. Musa se nije mogao načuditi kako su za samo deset dana mogli tako i toliko uz puta skrenuti. Velika većina je već bila počela obožavati zlatno tele. Samo je mali broj njih odbio to učiniti, čekajući mu Musao povratak. Mislili su, poslanik već kasni, a oni svoja obećanja ne krši. Možda je sami rih u pravu, ali ćemo mi ipak sačekati, možda nam se pokaže pravi put. Jedino je Harun, alaihissalam, ostao čvrst u svojoj vjeri, znajući kako je to čemu ih poziva sami rih, očita zabluda, širk i šeitanov put. Musaov narod se počeo Musaov pravdati zbog svoje nevjere. Nismo prekršili dato ti obećanje od svoje volje odgovoriši. Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili, a to isto uradio je sami rija. Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče I oni su onda rekli, ovo je vaš Bog i Musao Bog, on ga je zaboravio. Pogledajmo pamet koja prihvata takve argumente. Allah Želešanuhu o njima kaže, zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti, niti im ikakvu korist pribaviti. Tele da obožavaju, koje im ništa ne može reći, odmoći niti pomoći kip koji samo može ričati. A Harun ih je upozoravao, a njima je Harun još prije govorio, kaže Allah Želešanuhu, o narode moj, vi ste njime samo iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. Musa alaihi salam shvati u čemu je problem poče žestoko koriti svoga brata Haruna, pobaca ploče sa objavom i za kosu i bradu ga dohvati. Poznato je da je Musa bio grube naravi, dok je Harun a.s. bio sušta suprotnost. Zbog njegove prirode, Benu Israel je više volio Haruna. Musa se naljutio na Haruna, koga je ostavio da ga mijenja, a on ih pustio da tele obožavaju. Kako si to mogao dopustiti, ljutio se Musa na njega. O Harune, povika Musa, šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zalutali da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenja moja poslušao? O sine, majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se plašio da ti ne rekneš razdosi među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Harun je objasnio zašto je tako postupio. Plašio se da svojom odlukom ne podijeli Benu Izraelčane na dvije partije, one koji će ostati uz tele i one koji će krenuti za njim. Bojao se da će mu Musa, ako bi tako postupio, kasnije reći, zašto si tako postupio prije nego si moj povratak sačekao. Istina je da je i Harun bio poslanik, ali je istina da je on slijedio Musaov šerijat. Musa je bio odabraniji poslanik od njega. Musa se okrene Samiriju i upita ga. A šta si to ti htio, o Samirij, upita Musa. Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli, odgovori on. Pa sam šaku zemlje ispod izaslenikove stope uzeo i to bacio i eto tako je u mojoj duši ponikla zla misao. To je kuransko kazivanje o zabludi Musaova naroda. Samo je njih mali broj ostao neutralan po tom pitanju, svi ostali osim Haruna, ali i Salam, su nevjerovanje poharlili. Narod koji očima svojim vidio brojne mlađize, devet neoborivih znakova, koje su gledali kako se nad faraonom obistinjuju, pa more, kako se na dvije vodene planine dijeli, taj isti narod, nakon svega toga, tako lahko misleno počne robovati teletu. Wa ušribu fi kulubihimu la iđle bi srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. Javno su ispoljavali iman, ali njihova srca su bila prepuna kufra. Eto, takvi su od uvijek bili židovi. Ovdje Musa, ali ih i salam, izda naredbu. E onda se gubi, reče Musa, čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče, a čekate još i određeni čas koji te neće mi mojići. Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao, mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti. Vaš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema, on sve zna. Kaže se da je Samiri zahvatila prelazna bolest od koje su svi ljudi bježali i on je tako ostatak života proveo sam i daleko od ljudi a kazna koja ga čeka na ahiretu je daleko opasnija i teža. Allah Želešanu kaže, i ploče baci i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. O sine majke moje, reče Harun, narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio. Nemoj da mi se svete dušmani i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Ovo je precizan opis stanja u kojem se našao Harun. Kad je pokušao odgovoriti narod od idolo poklonstva, zaprijetili su mu čak ubijstvom. Musa alaihi salam tada prouči dovu. Gospodaru moj zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem tvoje milosti. Ti si od milostivih najmilostivijih. Zatim Allah naredi Musa'u alaihi salam kako da postupe oni koji su mnogoboštvo učinili i kako da se za taj grijeh iskupe. Oni koji su tele prihvatili stići će kazna gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži. Od tog dana pa sve do sudnjeg dana nad Benu Israilom je Allahova srđba. Zato mi u suri Al-Fatiha na svakom rekiatu namaza učinimo, a ne na put onih na koje si se rasrdio. Znači, ne na put židova na koje se ti, gospodaru, naš ljud. Ulema kaže, al makdubi aleihim, to su oni koji su znali istinu, ali su je namjerno napustili. Kršćani su dalin, oni koji su izgubili istinu, zato su židovi gori od kršćana. Znali su istinu, ali su je ostavili. Kakvo je to poniženje koje ih je snašlo na Dunjaluku, a koje se spominje u navedenom ajetu? Kada su vidjeli kako je njihovo telo uništeno i u more bačeno, shvatiše koliko su pogriješili. Odoše Musavu, alaihi salam, i rekoše, zgriješili smo i nepravdu učinili, želimo se od tog grijeha pokajati, kako da to učinimo? Odgovor bi zaista čudan. Onaj ko je zaista iskren u svom pokajanju, Teuba mu je po Allahovoj naredbi da jedni druge poubijaju. Zato se stvoritelju svome pokajte i jedni druge poubijajte. To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg, on će vam oprostiti, on prima pokajanje i on je milostiv. To vam je jedini način da povratite Allahovu naklonost prema vama. Neki od njih izvršiše samoubistvo i Allah im oprosti, ali ogromna većina to ne učini. I naći ćeš ih sigurno, kaže Allah Đalešanu, da više žude za životom od svih ostalih ljudi. Allah ovdje ne imenuje vrstu dunjalučkog života, nego bilo kakav način života. Samo nek se živi na dunjaluku, židov to privata. Tiranija, poniženje, nevjerovanje, nije bitno. Samo nek se živi. Takvi su židovi. Njihova bojazan za njihove živote je ogromna. Bore se samo ako su nadmoćni, iako su dobro utvrđeni. Dunjaločko poniženje im je bilo da sami sebe poubijaju zbog svojih gluposti koje su pravili. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži, a onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Oni koji su samoubistvo učinili, njima se Allah smilovao a oni koji to nisu učinili, nad njima je Allahova srđba sve do sudnjeg dana. I kada Musa srđba minu, on uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo napravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. Na ovim pločama su vam Allahove naredbe. Ovo je Tevrat, slušajte ono što je u njemu i po njemu živite. Pročitaj nam šta tamo piše, rekoši. Ako nam se svidi, poštivat ćemo to. A ako nam se ne svidi, nas to ništa ne obavezuje. Musa im je govorio, prihvatite ga bez rezervi, to je Allahova vam uputa. Ako to tako ne prihvatite, ponovo će vas kazna stići. pošto rekoši, mi nećemo vjerovati sve dok ne saznamo šta to tamo piše, ništa mi bjanko ne potpisujemo. Allah Želešanuhu kaže, i kada smo od vas vaš zavjet primili i brdo iznad vas podigli. Ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni, oni su odgovorili, čujemo, ali poslušati nećemo. Srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. Reci, ružno je to na što vas vjerovanje vaše navodi, ako ste uopće vjernici. Sve što je Musa tražio od njih bilo je da se obavežu da će živjeti po te vratu. Tada se dogodi još jedna mođiza pred očima njihovim. Brdo ispred njih polet prema nebu. Lekeć je brdo. Brdo u vazduhu zastaje iznad njihovih glava. Musa ih pozva da odlučno prihvate Tevrat za uputu i zakon ili će ih brdo poklopiti. Digoše glave gledajući u brdo. Nisu imali kuda pobjeći. Nisu mogli ni za jedan tren odluku odgoditi prihvatamo, rekoši. Pogledajte, ne pokore se osim silom. U drugom ajetu Allah Želešanuhu kaže, a kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak, oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u njemu da biste bili pobožni. Jedino su pod ovakvim uvjetima prihvatili poslušnost za svoj način života. Musa, nakon što vidje sav ovaj kufar koji izvire iz srca Israelčana i nakon svega što su preživjeli i vidjeli, odluči da se u svoje i njihovo ime izvine gospodaru zbog svih tih silnih propusta Benu Israila. Odabra 70 sljedbenika koji su bili neutralni u sumnji teleta. Oni su bili najbolji židovi. Njih odabra Musa da zajedno sa njim idu na brdo Tur, da se tamo po treći put sastane sa Allahom. To na Allah Želešanuhu kaže i Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas. Kad se popeše na brdo tur, ono se poče tresti i oni počeše misliti kako je njihovim životima došao kraj. Musa reče, a kad ih zadesi potres, on reče, gospodaru moj, da si htio mogao si i njih imene uništiti još prije. Allah se naljutio i na ove, najbolje među židovima koji nisu obožavali kip, ali su bili neodlučni. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje tvoje kojim ti, gospodaru, koga hoćeš u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš napravi put ukazuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše i dosudi nam milost na ovom svijetu i na onom svijetu. Mi se vraćamo tebi, tebi se vraćamo inna hudna i lejk, reče Musa, pa zbog toga bijahu prozvani jehudije, odnosno židovi. Allah mu odgovori, kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, a milost moja obuhvaća sve, da će onima koji se budu grijeha klonili i zekija davali i onima koji u dokaze naše budu vjerovali. Zemljotre se smiri i oni nastaviše put. Nad brdom se spusti gust oblak od kojeg nisu ništa vidjeli, ali su sve čuli. Poče se Musa alaihi salam izvinjavati Allahu Đalašanu za postupke Israelčana. Ovih sedamdeset je sve to slušalo i Allah Đalašanu prihvati izvinjenje. Musa se vrati do tih sedamdeset koji se usprotiviše. Ti si nama obećao da ćemo vidjeti Allaha, govorili su. O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. To su mu rekli najbolji i odabrani među njima. Nije im bilo dovoljno da samo čuju Allaha. Htjeli su da ga vide, pa tek onda istinski vjernici da budu. Musa ih upozori govoreći im šta se njemu desilo kad je takvo nešto tražio. Uzalud je bilo objeđivanje govorili su, mi hoćemo da se vratimo svome narodu i kažemo kako si ti iskren i da smo mi očima svojim Boga vidjeli. Allah se ponovo ovaj puta još jače rasrdi na njih, sve ih u smrti, svih sedamdeset. Munja vas je ošinula, vidjeli ste. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli da biste zahvalni bili. Musa alaihi salam se nađe u jako nezgodnoj poziciji. Najboljih 70 je bilo sa njim, sad treba da se vrati narodu, kad ga pitaju šta je sa njima da kaže, Allah ih je sve uništio. Reći će mu, najbolje je uništio, šta će tek sa nama biti. Pobojao se da će Israelčani ponovo biti iskušani kušnjom, koju neće moći podnijeti. Poče moliti Allaha Đelešanuhu, gospodaru, ne vraćaj me samog mom narodu, gospodaru, oni su najbolji je imam. Uporno je molio, sve dok mu se još jedna muadžiza ne dogodi. Muadžiza oživljenja. Gledali su jedni u druge kako iz mrtvih ustaju. Ko bi sva ta čuda vidio očima i opet ostao nevjernik? Eto, takav je bio Musaov narod. Sve ovo trebamo znati kako bi se pravilno odredili prema židovima kakav je njihov karakter prema njihovim poslanicima bio, pa šta onda od njih prema nama da očekujemo? Ko da im vjeruje nakon svega što su učinili ne samo poslanicima, nego Ulul Azm, najodabranijim poslanicima? Razmisli dobro, zašto to nama Allah kazuje priču o Benu Israilu na 73 mjesta u Kur'anu mudrom? Kako ne bi bili kao oni, i kako bi nam njihovo neprijateljstvo prema istini, poslanicima i nama bilo poznato. Ti ćeš sigurno, kaže Allah Želešanhu, naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji jevreji i mnogobošci. Vrati se Musa sa ovih 70 ljudi i krenu sa svojim narodom prema Palestini. Stigoše je do grada Ilija, grad koji se danas zove Kuc ili Jerusalem. U hadisu kojeg bilježi imam Buharija, u početku objave stoji Fekale sahibu Ilija, pa reče stanovnik Ilija'a. Kuc je bio glavni grad te pokrajine. Njime je vladao jak narod, pametan, snažan i ponosan narod, koji je upravljao tom čitavom regijom. Musa je poveo Benu Israel da zauzmu taj grad i tako zavladaju čitavim tim krajima kad su došli pred zidine kuca, dočekala ih je spremna vojska Ilijaa. Ne čudi, jer dolazi im šestotina hiljada ljudi. Musa a.s. naredi sveopći napad na kuc. Jednoglasno odbiše, pravdajući se kako su oni poljoprivrednici čobani, koji su bili porobljeni četiristotine i trideset godina. Nisu oni ratnici i neće oni da se bore. Musa im reče, obavezali ste se da ćete slušati i vjerujte mi. Ako ih napadnete, sigurno ćete vi biti pobjednici. Kuc će biti vaš i vi ćete biti vladari na čitavom zemljom blagoslovljenom. Odbiše se pokoriti Musa ovoj naredbi. Uzvišeni Allah opisuje ovaj njihov inat riječima. O narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni. Oni rekoše, o Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući dok god oni iz nje ne izađu. Pa ako oni iz nje izađu, mi ćemo onda sigurno ući. Dva čovjeka koja su se Allaha bojali i kojima je on darovao milost svoju rekoše. Ko su bila ova dva čovjeka u Kur'anu spomenuta? Mnogi mu fesiri griješe komentirajući ovaj ajet. Ta dva čovjeka su bili Musa i Harun. Navešćemo kasnije dokaz da se radi o njima. Milost koja, koju im je Allah dao je bila poslanstvo. Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bit ćete sigurno pobjednici, a u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. Neće tu biti velike bitkije ni žrtava. Samo pođite prema kapijama, oni će sigurno pobjeći i to je kraj iskušenja i pobjeda vama. O šestotina hiljada ljudi, baš ni jedan od njih ne posluša Musa alaihi salam. Čak ni od onih oživljenih, najodabranijih sedamdeset, niko se ne odazva Musa ovoj naredbi, ma ni jedan od njih. O Musa, rekoše oni, dogod su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Hajde se ti, gospodar tvoj, pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati pogledajte dokle može odvesti odgoj prema poslanicima. I danas ima neodgojenih ljudi koji tako bestidno lažu na poslanike. Misle da o njima mogu govoriti kao o bivšim kraljevima koji su bili i završili. A nije to tako. Biraju se riječi koji se hoće reći o poslanicima. Kada biraš riječi o poslanicima, onda to čini pažljivije nego kad hoćeš nešto reći o svojim roditeljima. Usporedite taj prizor židova sa prizorom plemenitih ashaba sa kojima je poslanik sallallahu alaihi wasallam se posavjetovao neposredno pred početak bitke na Bedru o kojem Ibn Abbas kaže Bio sam svjedok Mikdadovih riječi Volio bih da su moje nego da mi daju čitav dunjalup kada je rekao Allaha nam mi ti nećemo reći kao što su židovi rekli Musavu hajdete ti gospodar tvoj pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati, nego kažemo, idite ti tvoj gospodar pa se borite, a i mi ćemo se uz vas boriti. Kolema je razlika između ashaba Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i Musaovih sljedbenika. Musa alaihi salam prouči još jednu dovu. Gospodaru moj, reče Musa, ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim, zato presudi nama i ljudima griješnim. Dakle, ko su dva čovjeka kojima je Allah dao svoju milost? Jasno je iz ajeta i nema nikakve sumnje da se ovdje radi o Musa'u i Harunu salam. Ovdje Musa salam po prvi put moli Allaha protiv svog naroda. Nakon svega vi se tako ponašate. Allahova presuda bi strašna. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض četrdeset godina oni će zemljom lutati, reče on, jer će im sveta zemlja zabranjena biti. Nikada i nijedan narod nije iskušan tako dugom kaznom. Četrdeset godina neće ući u grad koji im je suđen i u koji će kasnije ući. Tih četrdeset godina koje će proboraviti lutaće pustinjom. A ti ne tuguj za narodom griješnim, kaže Allah Želešanu. Musa im naredi da napuste Maktis, ne želite ga, idite dalje. Htjedoše otići u drugi grad, ali za zalutaši. Uprko s vodičima koji su ih vodili, nikako nisu uspjevali pronaći željeni put. Danima bi hodali i hodali, da bi shvatili kako su se vratili na mjesto gdje su prije nekoliko dana bili. I tako ponovo, i tako u tom halu punih 40 godina, u lutanju u kojem je uvijek neko govorio, ja znam put, hajte za mnom, pa se opet izgubi. Kako su živjeli tih 40 godina, šta im je hrana bila? Allah nije htio da ih uništi, htio je samo da ih kazni, do vode su dolazili na sljedeći način. I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musavu smo objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio, udari štapom svojim po stijeni. Iz nje je dvanaest prela probralo, svaki rod je znao vrelo iz kojeg će piti. Bilo ih je dvanaest plemena koja su vodila porijeklo dvanaest Jakubovih sinova. To im je bila voda. Kad bi htjeli ići dalje, voda bi presušila, pa su taj kamen nosili sa sobom. Kad bi se utaborili i spustili kamen, ponovo bi iz njega voda potekla. To im je bila voda za 40 godina. Lutajući pustinjom, sunce im je jako smetalo. Molili su Musa da zamoli Allaha da hodaju ispod hlada. I mi smo im od oblaka hlad pravili, imanu i prepalice im davali. Šta im je hrana bila? Allah im je odredio svaki dan tri obroka. Kad god bi došlo vrijeme objedu, ugledali bi ogromno jato preple, prepelica kako im dolazi, koje nisu ni bježale. Hvatali bi ih i njima se hranili. Poznato je da je njihovo meso jedno, jedno od najukusnijih. Allah im je slao i men, za koji većina smatra da je smola na drveću, slatka poput meda. Drugi smatraju da je bila u obliku brašna od koje su hljeb pravili. I tako punih 40 godina lutanja pustinju. U tih 40 godina se dogodi nekoliko značajnih događaja. Od njih je i događaj vezan za kravu. Jednog dana se probudiše i nađuše ubijenog jednog od svojih prvaka. Nisu znali ko je ubica, odoše mu Savu i zatražiše da im kaže ko je ubica. Ne znam, reče Musa, osim da mi objava o tome dođe. Zamoli Allaha da ti kaže ko je to učinio. Musa zamoli Allaha da ih uputi na počinioca tog zločina. Musa ih upita, želite li znati ko je ubica? Želimo, rekoši. Musa im saopšti Allahovu zapovijed. A kada je Musa rekao narodu svome, Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Počeše se rugati Musa'u. Ej Musa, Mi te pitamo za ubicu, a ti tražiš da se krava zakoli. Šta je s tobom? Ti si Boži poslanik, a tako si neozbiljan. Oni upitaše, zbijaš li ti to s nama šalu? Ne dao mi Allah da budem neznalica, reče on. Musa im reče, kako da se šalim sa Allahovom naredbom, to meni ne dolikuje i kad sam se ja to sa vama šalio. Zamoli gospodara svoga u naše ima, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba biti. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži. Bilo im je dovoljno da zakolju bilo koju kravu i saznali bi ono što ih je zanimalo. Ali oni su bili oholi i prkosili su Allahu i njegovom poslaniku. Zakoljite kravu i gotovo. Opet to ne učiniši. Tražili su opet neko samo njima potrebno pojašnjenje. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba biti. On poručuje odgovor i on da ta krava treba biti jarko rumene boje da se svidi onima koji je vide. Počeše tražiti takvu kravu, ali je sada to bilo teško. Mnogo je takvih lijepih krava, rekoše mu Saul, zamoli gospodara svoga u naše ime da nam objasni kakva još treba biti, jer nama krave izgledaju slično, a mi ćemo nju, ako Allah tjedne, sigurno pronaći. Kad su oni toliko raspravljali i pametovali o Allahovoj odredbi, on njih i sve nas nauči da takav pristup za sobom povlači teškoći. Vjera je lahka i nemoje bespotrebno komplicirati, Ne traži u vjeri ono što niko od tebe ne traži u toj istoj vjeri. Slušaj upute, a nemoj ih izmišljati i beskorisno raspravljati. Proučavaj svoju vjeru, ali ne pregoni i ne zastranjuj. Kad su pretjerali, Allah im odredbu učini teškom i naredi im. On poručuje, reče on, da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva. Treba biti bez mahane i bez ikakva biljega. Esac je opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. Ne nađeše nigdje takvu kravu, osim kod jednog dječaka koji je bio jetin. Jedan čovjek nasavjetova toga dječaka da traži veliku cijenu za kravu, znajući da će oni pristati jer je ubijeni bio enormno boga čovjek. Dječak im proda kravu, cijena joj je bila da daju zlata koliko je krava bila teška. Porodica ubijeno pristade platiti tu cijenu. Allah je htio dati bogatstvo tom siročetu i njih zbog njihovog inata materijalno globiti. Zaklaše kravu, ali opet ne saznaše ime ubici. Musa im naredi da ocijeku komad njezina mesa i njime udare ubijenog. O tom događaju Allah Želešanuhu kaže... I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli, udarite ga jednim njezinim dijelom i eto tako, Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze svoje da biste shvatili. Pred njihovim očima mrtvi ustade. Allah im i mrtve oživi. Pa šta ima veće od toga, šta hoće još oni, da bi vjernici postali. Ubijeni usta i reče ime ubice, a potom ponovo umri. Da li ovaj događaj omekšao njihova srca? Prepelice, men, kamen, a sada i mrtvi govori pred njima. Allah Želešanuhu kaže, ali srca vaša su poslije toga postala tvrda. Kao kamen su ili još tvrđa. A ima i kamenja iz koje rijeke izbijaju, a ima zaista kamenje koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga doista i koje se od straha pred Allahom ruši, Allah motri na ono što radite. Kamen se omekša, ali njihova srca se ne mogu smekšati. Opora srca njihova su bila. U ovom periodu se dogodi još jedan značajan događaj vezan za hidrat. Jednog dana je Musa govorio okupljenim israelčanima, pa ga jedan od njih upita, ko je najučeniji čovjek na zemlji? Musa mu odgovori, ja. Allah ga zbog tih njegovih riječi ukori. Musa nije ništa loše mislio, pa on je poslanik i direktno je sa Allahom govorio, usto nije znao da ima iko učeniji od njega. Zbog toga je pretpostavljao kako je on najučeniji na zemlji. Allah mu objavi da ima učeniji čovjek od njega, pa ga nakon Musaovog traženja uputi na način na koji će ga pronaći. Na mjesto gdje se sastaju dva mora, nakon što ribu izgubiš, tu ga traži bi mu naređeno. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići. Mladić koji je Musa pratio na ovom putovanju se zvao Joshua ibn Nun, za kojeg većina u Leme smatra da je on naslijedio Musa a.s. u poslaničkoj misiji sa Benu Israilom. Musa je bio spreman pješačiti hukab deset godina, samo da bi se susreo sa ovim čovjekom. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. Gdje je to mjesto? Dvije strane crvenog mora. Nije dvojica su pripremala ručak od ribe. Pečenu ribu su stavili u posudu, Musa je zaspao, Jošua je odjednom vidio kako se pečena riba kreće u posudi, a potom skače i vrativši se u more otpliva. Kada se Musa probudio, Jošua mu zaboravio ispričati taj čudan događaj. A kada se udaljiše Musa, reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg puta umorili. Vid reče on, kad smo se kodane stijene svratili, ja sam zaboravio ono ribu, sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more, baš čudnovato. Tek tada se Jošova sjeti ispričati čudan događaj sa ribom. To je ono što smo tražili, reče Musa sljedeći tragove svojih koraka, vratiše se na mjesto gdje se dogodilo to čudo sa ribom. I nađeše jednog našeg roba, kome smo milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim, upita ga Musa, ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Nađeše Hidra, za kojeg većina historičara smatra da je bio poslanik. Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Vidjet ćeš da ću strpljiv biti ako Bog da reče Musa i da ti se neću ni u čemu protiviti. Obratimo pažnju na Musaovu odgoj prema učenoj osobi. Dozvoli mi da ti pravim društvo. Sve što hoću od tebe je da me podučiš znanjima kojima te gospodar svjetova podučio. Nema nikakve sumnje da je Musa vrijedniji od Hidra. Ali pogledajte tu skrušenost. Ako je neko u nečemu učeniji od tebe, onda budi prema njemu ponizan, makar ta ista osoba bila manje sposobna i važna od tebe. Tako nas uči naša lijepa vjera, da se prema učenjacima obhodimo. Hidr pristade, ali postavi jedan uvjet pred Musa. Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čemu ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. Musa se složi sa traženim uvjetom i naredi Jošuj da se vrati Benu Israilu. On se vrati i ostaše samo njih dvojica o kojima Allah Želešanu kaže. I njih dvojica krenuše. I kad se u lađu ukrcaše, ona je probuši. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si doista nešto vrlo krupno. Hidri Musa zatražiše od siromašnih radnika na toj lađi da ih prevezu na susjetnu obalu besplatno ovi na toj pristadoši. Musa i Hidri se spustiše u potpalublje, Hidri uze komad željeza i poče bušiti lađu. Lađa poče tonuti. Radnici su pokušali izbaciti na dolazeću vodu. Musa se začudi. Šta ovaj radi? Ljudi nam čine uslugu, a on hoće ovim činom da ih pobije. Musa ne mogne osućeti ovu nepravdu, pobuni se, a Hidr mu reče, ne reko li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ne karaj me što sam zaboravio, reče, i ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. Tačno, zaboravio sam, oprosti mi. Hidr ovaj puta prešuti mu sa ovo kršenje dogovora. Nastavili su dalje ići, naiđeše na djecu koja se igraju, Hidr napade jednog lijepog dječaka, obori ga na zemlju i ubi. I njih dvojica krenuše. I kad sretoše jednog dječaka, pa ga ona ubi Musa, reče, što ubi dijete bezgriješno, koje nije nikog ubilo, činio si zaista nešto vrlo ružno. Musa je gledao zločin ubijstva, kako se pred njegovim očima dešava. Ponovo se pobuni, nije mogao nijemo posmatrati ubijstvo u njegovom prisustvu. Hidr mu ponovo prigovori, a Musa zatraži još samo jednu priliku. Ne rekoh li ja tebi, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam, reče, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao. I njih dvojica krenuši. I kad dođuš je do jednog grada, zamoliš je stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugosti. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid, koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida i ispravi. Mogao si, reče Musa, uzeti za to nagradu. Idući dalje dođoše u jedno selo gladni. Običaj toga vremena je bio da se ugoste musafiri koji dođu. Ovi su još i tražili svoj musafirski hak, ali stanovnici toga sela ih odbiši. Poslanici nikada nisu tražili sadaku, pa tako ni ovaj put. Tražili su pravo musafira kojemu je Allah tada i danas dao. Ako bi nama danas došao musliman koji nema mogućnosti da plati hranu i smještaj, dužnost jednog sela ili grada bi bila da mu daju njegovu trodnevno pravo zagarantovano šerijatom. Stanovnici toga sela su bili loši ljudi. Njih dvojica izađeše izvan sela i zaustaviše se pored jednog oronulog zida. Hidr poče popravljati ovaj zid, dok ga ne ojača i ne ispravi. Musa je sve to nijemo posmatrao. Stari, nagjeti, beskorisni zid, koji je pripadao tim lošim ljudima, nije mogao, a da ne prigovori. Zašto tim zlim ljudima džabe zid popravljaš, da si bar taj svoj trud unovčio? Te njegove riječi su bile kraj njihovog druženja. Treći put kršiš datu riječi prije nego odeš pojasnit ću ti zbog čega sam tako postupio. Sada se rastajemo ja i ti, reče onaj, pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. Taj vladar je ubrzao došao do te lađe vidjevši je tako oštećenu naredi, ostavite je, takva mi neće ničemu koristiti. A onaj dječak, što se onog dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti. A mi želimo da im gospodar njihov mjesto njega da boljeg i čestitijeg od njega i milostivijeg. Allah je svojim znanjem znao da bi ovaj dječak kad odraste postao ne samo nevjernik, nego i veliki tiranin koji bi zlostavljao čak i svoje roditelje. Na ovaj način Allah svojom milošću prema tim dobrim roditeljima spriječi to dijete da takvo i postane. Allah im stjede umjesto tog djeteta podariti drugu, hajrnije dijete. Šta je bolje tim roditeljima? Da je živjelo ili da je umrlo? A zid? A što se onog zida tiče, one dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek. Da je pao zid, ukazalo bi se blago i njega bi sebi uzeli zli stanovnici sela, a jetimi se ne bi mogli suprostaviti toj nepravdi. A njihov otac je bio dobar čovjek. Allahu dragi, koliko li su samo divne ove riječi? Zašto se dogodila Allahova intervencija I zašto je poslan poslanik da siročadi popravi nagijeti zid? Zato što je njihov otac, dok je živio dunjalučki život, bio dobar čovjek. Pogledajte, dobročinstvo ne koristi čovjeku i njegovim potomcima samo dok je živ. Ono koristi njegovim potomcima i nakon smrti. Onaj ko želi sebi, svojoj porodici i svojim potomcima dobro, neka se boji Allaha Đalešanu. Gospoda tvoj želi iz milosti svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Kraj kazivanja je da su ta siročad porasla, da je zid pao i da su oni našli blago i sebi ga uzeli. Potom Nuhidr pojasni jako bitnu stvar. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. Sve što sam uradio nije bilo moje znanje. Bilo je to plod Allahove objave, vahjama. Znanje koje je imao Hidri je bio ilmul batin, skriveno znanje, poznavanje pojedinih gajb dešavanja. Nije tu bilo riječi, kao što kažu pojedini neupućeni, o znanju datom običnom čovjeku. Ne, to znanje je bilo dato jedino poslanicima, nikako učenim ili još gore neukim. Benu i Israel su i dalje lutali pustinjom tih 40 godina – U tom periodu umre Harun a.s. i bi zakopan negdje u pustinji. Dvije godine nakon njegove smrti, isto u vrijeme lutanja pustinjom, umre Musa a.s. i bi pokopan također negdje u pustinji. U hadisu kojeg bilježi Buharija u svome sahihu se kaže Prenosi se od Ebu Hurere kako je melek smrti poslan Musa a.s. pa kada mu je došao Musa ga udari kamenom i okom u izbiju. Melek pa se vrati svome gospodaru i reče, poslao si na robu koji ne želi umrijeti. Allah mu vrati oko ispravnim i reče, vrati se i reci mu da stavi ruku na kožu vola. Koliko rukom pokrije dlaka, još toliko će godina živjeti. Naime, poznato je da su jedino poslanici imali privilegiju izbora prihvatanja ili odgode smrtnog časa. Musa reče, vrati se i pitaj gospodara, šta će poslije toga biti? Smrt reče, od te bolesti lijeka nikome nema, onda neka to bude odmah. Prije nego mu Melek uze dušu čistu, zamoli uzvišenog Allaha, da ga približi svetoj zemlji toliko blizu, da se do nje može kamenom dobaciti. Ebu Hurere kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao, da sam tamo pokazao bih vam njegov kabur pored puta za mešćidu Laksa kod crvene jedine. Tako je bio kraj dvojice velikana među poslanicima Haruna alaihi salam i Musa alaihi salam.